Micro polvo estas plei granda malamico de la homo. Nenio tiom minacas la sanon ol malpura aero. La malcrescas mal crescas la attendebla vivo d'auro per rupcassoi cae bruligioi de arbaroi average ie pli ol du iaroi. Dum cinio rimarcinde progressas ce la attento pri la limai valoroi tiui lim valoroi estas superatai aliloque, iela dudec quin oblo. Malpurigio de la aero estas la nova studagio la plei granda minazzo por la sano. Ancora o pli malbona ol alcoholo au fumado. Se estus attentatai monscale la recomenditai lim valoroi, la monda san organizo, por la chargio de la aero per micropolvo, tiam la averagia vivo d'auro povus prilongigi je du jaroi, diras la studaggio de la Instituto pri energi politico ce la Universitato de Chicago. Plei malbona estas lautio la situazio en Suda Asio. Micropolvo ec estas inter alie per rupgassoi el veturiloi, cae industrio, cae ce bruligioi de arbaroi. Micropolvo ludas rolon ce malsanigioi de pulmo, coro, ce apoplexioi cae cancero. Lau la ciu jara aere qualita indizio de la instituto, gi malongigas la vivo dauron de homo monscale ie average du como tri jaroi. Ce consumo de tabacco estas du como du jaroi ce mancanta nutrigio de infanoi au de gravedai mamnutrantai virinoi, estas unu como ses iaroi. La landoi cun la plei granda chargio situas laura rapporto en Suda Asio. Laula modelai calculoi de la instituto, la chargio pri micropolvo en Bangladesho superas la lim valoron de la Monda San Organizo ie prescao la dec quin oblo. Se la chargio estus adequate reductita, tiam tie la attendebla vivo d'auro de la homo povus pli altigi ie ses como ociaroi. En la hindia cef urbo nov del hio, quiu estas la plei forte mal urbego de la mondo, la chargio per micropolvo situas ecie pli o la dudec quin oblo, super la lim valoro de la monda san organizo. Contraue al tio, Cinio faris ecte la iaro 2014 rimarcinda in progresso in ensia patalo contra la malpurigio de la aero, diras directorino de la instituto. Inter la iaroi 2014 cae 2021 malcrescis la malpurigio en la lando lautio je quardec du como tri procentoi. Gi situas tamen ancora ses oble super la recomendita limbaloro. Se la progressoi dauras, tiam la attendebla vivo dauro de la Cina giantaro, pli altigios je average du como du iaroi. Laula rapporto, la regionoi, cun da plei forta malpurigio de la aero, ricevas tamen plei mal multa in finans rimedoin por contraubattali. batali. Inter la locoi en ciui la aero estas plei forte malpuriginta, cae la locoi en ciui plei multai rimedoi estas applicatai por la solvo de la problemo, existas profunda abismo, diras la directorino. La instituto laude mencias la successo in en usono cae en Europo en la patalo contra la malpurigio de la aero. Oni tamen avertas pri la dangeroi de pli da pruligioi de arbaroi ciel el sequo de la climata shangio. Tiui bruligioi minazas ciuin clopodoin por pli bona qualito de la aero.